la intesta appendizo. Ciu vere sen utila? Cis antau quelcai iaroi, medicinistoi consideris la intestan appendizon kiel sen utilan organeton, ciu pendas apud la cecumo. Ec la sagia Charles Darwin sia tempe opiniis gin tia. Chirurgoi ofte forprenis gin, o case de siei alli causae operatioi, por preventi appendiciton. Scheine oni povas bone vivi sem gi. Domna lasta iaroi, novae esploroi emas change tion concepton. Fortrancio de la intesta appendizo povas pliigi la riscona de iui malsanoi lau longe de la vivo gi funccias kiel reserveio por bacterioi quiui grave bonfaras alla intesta bonfarto. En gi ocasas accumuligio de immunocompetentae structuroi quiui protectas contra diversae intestae malsanoi cae aliae immunomisreagae malsanoi, cae ec Parkinson malsano. Oni ancora ne trovis ciu in detalo in en tiu complexa protecta funzio, sed scientistoi fervore sercias la concernan mechanismoin. La homa appendizo estas sac forma longa tubeto quiu malfermigas alla dextra parto de la coilo. Ci havas la formon de vermeto oni trova simila in structura in en alia bestoi kiel primatoi rongiuloi cunicloi kai fishoi en malsamai formoi kai grandezoi studoi de evolucia anatomio montras che la appendizo mult foie changigis iesia formo, cio indicas che gi havas funccion eble gi protectas contra diarreo. Facte veterinaroi trovis che inter decoi da spezioi de primatoi en zoologia giardeno, tiui havantai appendicion suferis considerinde malpli da episodoi de diarreo compare con tiui ciui ne havas appendicion. En homoi, oni trovis pli altan riscon de intestai infectoi en tiui ciui ne havas la intestan appendicion, compare con la appendicio havantoi. Alia studo montris che homoi cies appendicio estis fortrancita posedas mal pli rician quanton da bacterioi en la intesto. Esploristoi trovis ancao che la appendicio funccias kiel laboratorio, kiu preparas bacterioen contra nocai invadantoi. Gi en havas celoin, kiu captas tiuin invadantoin. Tiui nove el trovoi conducas alla ideo che ec en casoi de acuta appendicito curacistoi devus per antibioticoi contra la infecton cae se eble conservi la appendicion. Jen nova defio por la chirurgoi. Relate al risco de intesta cancero post fortrancio de la appendicio, oni ancora ne alvenis al definitivae concludoi.